kuhusieni vile vile na yusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman hadithi niliyoitanguliza ambayo imepokelewa na sahabiyun jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anatunukulia maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam akitufundisha mtume sallallahu alayhi wasallama tabia za Kiislamu tabia za waumini sifa zinazowapambanua waumini wa kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almuslimu akhul muslim Muislam ni ndugu wa Muislam mwenzie na udugu huu wa Kiislam na udugu wa kiiman unapelekea Muislam awe na sifa zifuatazo kwanza la yadhlimuhu Muislamu hana sifa ya kumdhulumu mwenzie wala yuslimuhu wala muislamu hawi na sifa ya kumsalitisha ndugu yake muislamu kwa adui hamtelekezi wala hamsalitishi kwa adui akasema vile vile mtume sallallahu alayhi wasallama man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi yule atakayekuwa anashughulishwa na tatizo la ndugu yake Muislamu, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala naye atayashughulikia matatizo yake. Waman faraja an muslimin kurba, na yeyote Muislamu atakayemfariji Muislamu mwenzake wakati wa dhiki na tatizo faraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumi alqiyama, Allah naye atamlipa kwa kumfariji na tatizo katika matatizo mengi kuwa yanawasibu watu siku ya Kiyama. Kisha akasema Mtume, waman satara musliman satarahu Allah yawm alqiyama, na Muislamu atakayemstitiri ndugu yake Muislamu, Allah tabaraka wa taala naye atamlipa kwa kumstiri siku ya Kiyama ndugu zangu katika imani hadithi hii adhim anatutajia ndani yake mtume sallallahu alayhi wasallam khaslatan min a'zami khisali allati yattasifu biha almuslim jambo katika mambo ambayo anatakiwa asifike nayo muislam mtume ametutajia sifa muhimu katika sifa anatakiwa muislamu awe nayo na sifa hii min tamami al-ukhuwa al-imaniyah ndiyo sifa inatimiliza ule udugu wa kiimani ambao Allah tabaraka wa taala ametuhusia kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia wakunu ibadallahi ikhwana kuweni waja wa Allah ni ndugu Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii analitaja jambo ambalo ni kubwa linaloutimiza udugu huu wa kiimani, udugu wa Kiislamu. هذه الخصلة عباد الله كانت منتشرة في الزمن الأول عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ni jambo lilikuwa linapatikana limeenea ni sifa ilikuwa ipo kwa wingi wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam bali wakati wa masahaba na waliowafuatia kwa wema walakin fi zamanina hadha qalla ma tajidu man yattasifu bihadhihi alkhisla illa man rahima Allah jambo hili na tabia hii katika zama zetu hizi tumebakia, wako ni wachache sana ambao wanasifika na jambo hili, wachache waliorehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Atadruna ma hadhihi alkhisla innaha as-sa'yu fi qada'i hawaij an-nas Jambo lenyewe si lingine ni jambo la kwenda mbio na kupupia katika kutatua matatizo ya watu ndugu zangu katika imani zama tunazoishi nazo hizi ni zama ambazo matatizo ni mengi yanayotusibu katika dunia yetu changamoto za maisha zimekuwa ni nyingi kila mmoja analia aliye nacho analia na asiyekuwa nacho analia lakini ndugu zangu katika imani sisi kama Waislamu yatakiwa turejee katika mafundisho ya Uislamu, tujue Uislamu unatuelekeza vipi. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqulu muraghiban fi hadhihi alkhasla, anatueleza kwa kuhimiza na kusisitiza katika tabia na jambo hili, anasema man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, yule ambaye zinamshughulisha haja za wenzake matatizo ya wenzie yanamshughulisha basi Allah tabaraka wa taala naye atashughulika na mahitaji na haja zake hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu la yukhlifu almi'ad sisi tunaamini ahadi ya Allah ni kweli na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallama ni kweli kwa nini idh innahu alayhi salatu wassalam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha mtume akizungumza ni wahi kwa hiyo maneno yake ni kweli ukijipamba na sifa ya kujali na kushughulikia mahitaji na matatizo ya ndugu zako basi Allah tabaraka wa taala naye atayabeba ya kwako na mambo yako akiyashughulikia Allah abshir hakuna tatizo litakalokupata kama Allah subhanahu wa ta'ala atabeba mambo yako na kuyashughulikia ndugu zangu katika imani bila shaka wote tuna matatizo na sisi wote tunahitaji kutatuliwa matatizo yetu mtume alayhi salatu wasalamu anatupa maelekezo ukitaka utatuzi na ufumbuzi wa matatizo yako basi jishughulishe na kutatua na kufumbua matatizo walionayo ndugu zako waislamu ndugu zangu katika imani يقول habibuna صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه Allah subhanahu wa ta'ala anayatatua au yuko katika kumsaidia mja au unaweza ukasema msaada wa Allah tabaraka wa taala daima uko pamoja na wale ambao wana sifa ya kuwasaidia ndugu zao أيها المسلمون عباد الله إن الموفق في قضاء حوائج الناس متصف بصفة من صفات الأنبياء والمرسلين ولوات وانباه الله سبحانه وتعالى أم وجالية أمي وفصفة يكتتوى متتزو يواتو يكهنغيكي شدز يواتو Watu hawa wana sifa, wamebeba sifa miongoni mwa sifa za manabii na mitume wa Allah tabaraka wa taala. Na kama kuna watu wazuri wa kujishabihisha nao, kama kuna watu wazuri wa kujipamba na sifa katika sifa zao, hakuna zaidi ya manabii na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtazame Musa alayhi salatu wassalam, pale alipoondoka Nabiullahi Musa katika nchi ya Misri akakimbia akielekea katika nchi ya Madian kama anavyotusimulia Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'an walamma tawajjaha tilqaa Madian وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل الآية الله anatusimulia safari hii ya Nabii Musa alayhi والسلام alipokuwa anakimbia kutokana na madhila aliyoyapata katika nchi ya Misri baada ya kuwa ameua bila kukusudia Allah akataka kumnusuru mja wake zikamjia taarifa innal malaa yatamiruna bika liyaktuluk fakhruj inni laka minan nasihin aliondoka Musa alayhi salatu wassalam alipofika katika nchi ya Madian pahala alipofikia na kukuta watu wananyesheleza wanyama akawakuta mabinti wawili wako kando wamejitenga na lile kundi linalonywesha wanyama wao akawauliza mna nini nyinyi mbona mmejitenga na wanyama wenu hamjanywesha qalata la nasqi hatta yusdira ria wa abuna shaykhun kabir wale mabinti baada ya kumweleza kwa nini wako kando hatuna uwezo wa kusongamana na hawa watu wenye nguvu zao alifanya wema ambao Allah tabaraka wa taala ametusimlia ndani ya Qur'an fasaka lahuma akatoa msaada akabeba lile jiwe ambalo watu wenye nguvu wakinywesha wanyama wao kisha wanakifunika kile kisima akawasaidia wale mabinti akawanyoshelezea wanyama wao kisha akakaa anaiomba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 Wale mabinti aliyowasaidia anakuja mmoja wao anamwambia, baba yangu anakuita akakulipe ujira wa kazi nzuri uliyoifanya kwa wema aliyofanya Musa alayhi salatu wassalam, akapata pahala salama pa kuishi, akapata kazi ambayo natija yake ilikuwa ni kumpata mke, akapata pahala pa kutulia kutokana na ile hofu aliyokuwa nayo katika ardhi aliyoikimbia. Ndugu zangu katika imani visa hivi anatusimulia Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani linatabir ili tupate kuzingatia as-sa'yu fi qada'i hawaij nas kwenda mbio katika kutatua matatizo ya watu jambo hili lina, lina malipo na ujira mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bali jambo hili ndiyo katika mambo yanathibitisha imani ya mtu Imani ya kweli ndugu zangu ni kuguswa na jambo la ndugu yako katika imani kwa sababu Muislamu na Muislamu kama alivyotulingania mtume almuslimu akhul muslim Muislamu ndugu yake ni Muislamu kama ambavyo unapata dhiki ndugu yako wa damu anaposibiwa na jambo unakwenda mbio bali unaweza ukakitoa kitu chako cha thamani kumsaidia bali udugu wa iman udugu wa Uislamu ni mkubwa kuliko udugu wa damu ndugu zangu katika imani روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف Mtume alayhi salatu والسلام anasema muumini wa kweli yaalaf ni mtu ambaye anazoeleka anawazoea watu na anazoeleka kwa watu leo utasikia watu wanasema mimi sina mazoea na mtu bana mimi sitaki mazoea mazoea na watu we nani katika sifa anazozitaja mtume sallallahu alaihi wasallam almu'minu ya'laf mu'mini wa kweli ni yule ambaye anazoea watu anashughulikia mambo ya watu anahangaishwa na mambo ya watu kwa sababu kufanya hivyo ndugu zangu naamiliana na Allah tabaraka wa taala Uislamu unatufundisha ndugu zangu unapomsaidia mtu unatengeneza biashara baina yako na Allah tabaraka wa taala wala sio kwa sababu upate kushukuriwa innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura almu'min yalafu wa yu'lafu kisha akasema mtume wala khaira fi man la yalafu wala yu'lafu wala hana khairi yoyote mtu ambaye hawazoei watu ni mtu anajitenga ni mtu anajiona ni mtu anajivuna hawazoei watu wala hazoeleki kwa watu hana khairi mtu huyo tumuombe Allah tabarak wa taala atupambe na sifa katika sifa za Uislamu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ndugu zangu katika imani fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yarhamu min ibadihi arruhama Allah ana utaratibu wa kuwahurumia na kuwarehemu katika waja wake wale wenye sifa na tabia za kuwa na huruma na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala arrahimun yarhamuhumur rahman wale wenye huruma ndio wanahurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha fahamuni ndugu zangu katika iman anna Allah tabaraka wa ta'ala lahu aqwamun yahtassuhum bi ni'amin Allah tabaraka wa ta'ala anawachagua watu katika waja wake anawapa neema lakini neema zile anawapa Allah tabaraka wa taala limanafi'i alibad ili wapate kuwasaidia waja wa Allah tabaraka wa taala Allah anapokuneemesha akakupa neema si kwa ujanja wako lakini usiwaone wenzako wote ni wajinga hawana akili hawafai hawajui kutafuta abadan Allah amekuhusisha kwa neema hiyo kwa sababu maalum ili upate waja wa Allah wapate kunufaika kupitia neema hiyo uliopewa na Allah tabaraka wa taala kwa hiyo unapoipata neema kama unajitambua itumie neema ile vizuri kwanza elewa neema ni wadia ni amana wakati wowote Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuichukua neema hiyo dunia hii ndugu zangu katika iman mihanun wabtila ndani ya dunia hii tunaishi ni mitihani na majaribu Maskini wa leo ni tajiri wa kesho, lakini tajiri wa leo anaweza kuwa ni maskini wa kesho. Mzima wa leo ni mgonjwa wa kesho, lakini mwenye matatizo siku ya leo, inawezekana kesho matatizo yakamwondoka, wewe ukasimama kwenye nafasi yake. Ukiyatambua haya, ndugu zangu katika imani, utaitumia neema ya Allah vizuri lakini wakati unapoitumia vizuri unajiwekea mazingira mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala daima tunakumbushwa maneno ya Allah tabarak goni mwa tabia ambazo Uislamu umezisisitiza lakini ni katika tabia ambazo kadiri dunia inavyokwenda wema unazidi kupotea baina yetu kadiri dunia inavyokwenda kila mmoja anaangalia matatizo ya, na, ya nafsi yake billahi alaikum man lidhuafai walfuqarai walmasakin walaramil walaitam kama itakuwa kila mmoja aishi kwa ajili ya nafsi yake mayatima wajane maskini mafakiri watakuwa ni wageni wa nani na mnadhani Allah subhanahu wa ta'ala hatotuuliza kuhusiana na watu hawa wallahi tutakwenda kuulizwa yakumbukeni maneno ya Allah tabaraka wa taala thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im unapokuwa na neema yoyote itumie vizuri lakini ufahamu utaulizwa tume alayhi salatu wasalam katika maneno ambayo anatukumbusha na kututahadharisha kunako neema ataulizwa kila mmoja miongoni mwetu umepataje na umetumiaje majibu yatakuwa ni mepesi kwa yule ambaye amepata katika misingi ya halali na akaiweka mali yake katika njia ambazo ni mubah zimeruhusiwa na sheria ndugu zangu katika imani kwa nini maneno haya au kwa nini nimechagua ujumbe huu katika Ijumaa ya leo siku ya Jumatatu siku mbili baada ya leo mashule yanafunguliwa watoto wetu wanarudi mashuleni lakini wanarudi mashuleni wanahitaji mahitaji ya huko mashuleni lakini tambueni katika jamii yetu tunao mayatima tunao mafakiri tunao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 وارزقنا اجتنابه